政權，聲音有價，請持續支持 My Radio 節目月費計劃。普羅政治，民聲起義。My Radio 二零一五。擁抱大香 港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早早晨翻到嚟第四節嘅大家早晨啊！喂，天有光，啊天有光。喂，誒，開咗啦，開因咗啦。為 N 咗投票咯，因為頭先喺第一節嘅時候咧，就做咗就做咗個投票嘅，就問大家，喂，如果 要頒大紫荊勳章嘅話，邊一個係最應該得到呢一個勳章咧？咁第一位係仔懷喎，燒友懷進擊的巨人，有果然廿勁票啊！喎，即係佢佢係爭取來港不遺餘力啦，咁就係啊係凸顯到香港人嘅價值啦哇，新香港人嘅價值啦。係衝過嚟，係搞緊住個包啊！你話大紫荊咧食唔食得啊？咁樣 第二個，但但大紫荊鐘係有金做喎，十八 K 金做喎，照食咯係啊，好貴喎。第第二二咧就係就係食嗰嚿嘢咯，你要去買用咗去買嘢㗎，唔會又就咁食咗佢。食咗金紫荊廣場嗰個職場。排第二咧就係誒周庸啊係反佔中不遺餘力嘅周係啊庸啦周庸嗯咁然之後咧第三名咧就係呢個屈穎妍咧，就係啊 第三名係有兩個第三名喎，就係有屈穎妍同埋施君龍嘅。係第四名咧就係石房友有七票嘅，係最後咧就係嚴潔賢得三票嘅啫。係啊香港人真係善忘。屌佢老母，屌得太冇人記得少，大冇人記得家大家唔記得咗啊！之前之前仲話日日都要提佢個名。我哋有課金係寫住話要即係我要睇熱症見到有有課金係特登慰問每日一定要咁樣嘅係娘親噶嘛。係啦係咁啊！喂，咁如果睇翻呢個投票結果咧，係 阿肥仔話應該係大紫荊金章，按翻個等級嘅。哦係啊係啊周庸就係金紫荊金章。升咗，跟住咧攞咗銅章嘅。哇，幾撚堅啊！跟住而家屈穎妍同施君龍咧就攞到呢個銀紫荊銀章、銀紫荊嚇，跟住咧石房有哇社會服務獎，走數咩唔係？攞銅銅獎獎啊都有，嚴潔賢先至係社會服務獎。嘢社會服務獎。最諷刺係咁多個人其實真真正正活有服務過香港嘅係嚴健， 佢係警察，好大美其名啊，美其叫做做個名，警察美其名叫做服務過啦，真係唔知佢做過啲乜鳩，除咗亂鳩咁拉人之外，係咁啊咁啊今依個投票就暫過一段落啦係。但係你估我哋唔到咧， 今日大贈送啦，嚟多個投票俾你玩，係咪好開心啊大但家？但雖然未搞掂喎，所以未搞掂一陣係啊，間。仲有個事未打到。唔係等佢慢慢打，等下啦。咁我哋講住先啦，當同我哋嘅題目有關嘅投票係嚇。嗱咁樣咧，其實今日七一遊行啦，嗯咁好多嘅香港人都應該係會係自拍跟住打卡啦。呢個必然，你睇下蘋果頭條啦，呢個我哋又唔做噶嘛，呢個一定一定自拍打卡。一陣間我都做翻張先。係啦，咁嗱咁，但係如果大家係自拍打卡嘅時候，咁好多時係而家就 興用自拍神棍啦。咁係你影你影到你自己之餘，仲影到成個後面有即係嗰個幾 angle 攞好啲。係啦，你去影到歪幾百人啲又得，係嘛後面有幾萬人嗰個場景咁樣啦。咁你有嗰個自拍成功，你影嗰個打卡都打靚啲咁樣啊嘛。嗱咁，但係咧就其實而家就好多人就喺即係喺誒出街啊，又或者去旅行啊，係又或者去迪士尼都必備一碌係啊，都必備一個嘅。其實唔係做出行動，我哋都必備㗎。啊係係，尤其是有 live 嗰啲行動。係拍人片咁樣。係啊，唔係同埋有時有 live 嗰啲行動咧係，你見到我哋啲手足 拎緊住碌棍，係咁追係咁追，係啊追嚟追去追去，嗰碌棍仲要好好撚神奇嘅喎，係我我自己都拉過喎，嗰碌棍係又有充有兩個充電器，有支咪啦好啦好啦大嚿啦，又有支咪，咁啊一拎住碌棍係咁追係咁追，跟住咧有時咧有啲危險地方係啊，咧仲要有個人傍撚住，係咁咪撲街喎喂！史上係用得最最專業嘅。係啊，所以你話你話熱狗嚟講咧，關於呢個自拍神棍咧，都係非常喜愛嘅，同埋咧都好 好善用佢嘅，都好好善用佢嘅。嗱嗱咁，但係咧迪士尼方面咧，就係對於呢個自拍神棍就唔係好中意，就唔係好 like 好中意啦。咁因為咧，其實咧誒迪士尼樂園咧就因為安全保障遊客同埋演藝人員安全嘅問題咧，咁所以佢禁止全球迪士尼係使用自拍神棍嘅，全球咁犀利全球都亦禁用啊。啊咁而香港迪士尼咧就由今日開始就係成為全球第一個禁用自拍神器嘅哦，即係迪士尼樂園啦。佢哋係慶回歸嘅活動嚟嘅，係真係咁鳩。唔係因為可能你知道今日可能比較多大陸人 落嚟，咁可能比較擠逼，咁所以就揀今日咧就唔俾用呢個自拍神器咁樣嘅。你咁你咁樣透露大陸人度啊？係都都我都唔敢講話唔係。 咁樣咁咁嘅狀況點啦？會唔會網上好多人喺度都唔係好贊成咧？嗱，因為其實好多人都係覺得，喂，其實自拍神器對於好多香港人嚟講，尤其是啲女仔啦，咁、其實出街已經係必備嘅用品嚟㗎啦。嗯咁、尤其是你去到迪士尼樂園，呢一個係一個旅遊嘅地方嚟㗎嘛。係咁旅遊嘅地方，你必然係唔少得要同啲 friend 自拍啊，係去影下啲相啊，影下同阿同阿米奇米嚟影下相咁樣㗎嘛。咁你自拍成個，你係必然係需要用到嘅喎。咁你唔計而家同 Elsa 影多噶啦，係 有有 Elsa 乜迪士尼？係啊嗯冇啊有唔唔知有冇真唔唔知有冇真人拍 Elsa 喎應該有係啦嘅，但係如今次就唔俾用呢個自拍神棍，咁、嗯可能對於好多遊客嚟講都係造成一個不便嘅。係咁 咁，但係其實咧，即係迪士尼都係認為啦，即係呢個用呢個自拍神棍咧，係、為咗保障一啲遊客嘅安全啦。係咁而事實上，其實自拍神棍亦都係造成一啲安全嘅問題嘅。嗯即係譬如其實曾經試過啦，就係因為喺一啲嘅球賽入面啦，係咁因為其實咧喺一啲即係大型球賽入面咧，係咁有好多嘅嘅球迷球迷咧，外國喺外國好多球迷啦，咁其實就個個都拎住 支支自拍神棍嘅。拎住個棍，係啦基本上咧，你係影到即係好多嘅人咧，都影到啲相，就係誒誒，周圍都係啲自拍神棍，係周圍叉嚟叉去咁樣啦。甚至乎你影相嘅時候格劍一樣係啊，甚至乎你自己用緊自拍神棍影相嘅時候，你係會俾第二支自拍神棍係擋到你咁樣噶嘛係？即係其實喺外國，即係你影到另一支係啊，即係喺外喺外國，其實嗰個自拍神棍嗰個咁有冇普及程度意外係更加咧誇張咁樣啦。有冇意外咁所以其實都係造成一個都都算係越嚟越多自拍神棍嘅時候，都造成一個對於一啲遊客嚟講都造成 一啲嘅不便嘅。係咁而另外其實咧，除咗係不便之外咧，更加嚴重嘅係其實呢個自拍神棍都會造成一啲嘅意外嘅係。譬如曾經試過啦，喺誒加州嘅迪士尼樂園入面咧，就有人咧喺坐緊過山車嘅時候咧係，就揸住啲自拍神棍。我匪夷所思。 咁頂嘅，嗱，你知鬼咁大㗎。嗱，因為因為你知道，你知道喺迪士尼樂園，你坐過山車，你要人哋同你喺影緊你過山車嘅相嘅話，啊你就一定係用佢嗰個高速攝錄機影你㗎啦係啊。咁而係啊嗰個攝錄機，你係知道你影完之後，你係要俾錢買先買到嗰張相㗎嘛。係啊冇錯咁所以你如果你要坐要要喺坐過山車嘅同時要影到相嘅話，你嘅成本係相對比較高㗎嘛啊。咁所以咧，有啲遊客咧，佢搞就用全全程咁影啊，黐黐黐黐，唔知佢自己影相咁樣咯， 佢自己去影即係相自拍咯。兜緊個三百六十度嗰陣時，都自拍就嚟啦！哇，嗰個幾震撼啊啱啱吊住起，吊住起咗間，成個人倒撚轉咗，影翻轉頭。哇！頂天立地咯，影到嘅嘢。見到見到個個路軌，又見到個天， 有幾多人喎？你咁樣講攞獎喎！係啊呢個有幾吸引喎嚇幾吸引啊嘛！係啦，咁但係咧，由於咧呢一個動作實在太危險啦，係咁所以咧，當工作人員發現，喂，有人竟然攞自拍神棍嚟去玩呢個過山車嘅時候咧，就即刻撳停咗呢一個過山車，咁就令到咧成車人咧就喺半天掉咗成個即係鐘頭撳停咗啊！係啊，即係撳停咗，因為即係如果佢真係喺嗰個半空嗰度吊住嚟影，咁佢咪一路咁吊撚住， 都幾特別喎畫面因。因因為你喺過山車攞自拍神棍其實好危險㗎，係因為如果你支棍好長嘅話，你揩到啲路軌各樣嘢嘅話，咁其實你係會造成一啲危險㗎空嘛。空聲啊！係你你揩到你啲路搞到出軌各樣唔係啊！如果你喺大陸坐嗰啲過山車咧，可能真係要啊！試下嘛喺前面，你未到之前試下，唔知會唔會試下試下有準唔準？有啲盲人盲人都係啦，你明唔明啊？盲人好多棍都係要咁嘅，你要擋下擋下睇下有冇有危險啊嘛。係，呃你都曾經試過咧，有個日本嘅男人咧嗯 喺坐緊呢個登山嘅誒滑，即係山上面嘅滑雪嘅時候咧係，就用自拍神器滑緊雪都用自拍神器。滑緊樹啊！係啊，咁但係咧佢就因因為為 X Gaming 啊，嗯。單手滑住。係咁但係咧，佢喺一邊滑雪一邊用自拍神器嘅時候咧，就因為分心啊，所以咧就撞咗去側邊嘅登山車咁樣。係咁其實都咁死咗啦危險啦，冇唔係佢就冇乜事嘅咁冇死到樣。係啦，咁但係咁所以其實咧用自拍神器咧，係其實都會衍生咗一啲嘅安全問題咁樣啦。咁所以咧，我但係我又覺得 咁講喎，係即係喂老實講，好多嘢都有安全問題㗎啦。係老實講，你支筆都有安全問題啊。係你噏實有㗎。係咁當然你話話咁樣去去外眼啊嘛，亦都嗯亦都顯現到，即係好似唔好講咩講擔遮啊係，擔遮有實際用途㗎，係亦都好危險㗎，係咪先？係喂，黃子華喺棟篤笑都講啦，你你嗰啲阿婆仔打撐開把遮就。 懟住你隻眼㗎嘛，係呢個係事實嚟㗎嘛，係咪先？你每次每次，尤其是而家都唔係落雨添，而家誒天口慶，嗯好多婆仔啊，或者唔係婆仔啦，或者啲誒啲美女啦，咁係都都會用㗎嘛，都會用用用把遮 遮下太陽各樣噶嘛。咁喂遮都好危險㗎，係啊係咪先？咁你又唔通你又咁遮冇可能嘅喎，咁咪樣。即係好多時咧，有好多嘅嘢，當佢成為一個潮流嘅時候咧，咁、你對於個社會都造成一啲嘅影響。咁、所以咧，佢喺喺喺一樣嘢一樣嘅物品，佢成為一個潮流或者一成為風潮嘅時候咧，好、多時就係會有一啲咁樣嘅規矩去規限一啲人，係就用呢一啲嘅所謂嘅自發神棍咁樣咯。係，但係我自己覺得即係 嗱，我一陣再講下我對於自拍神棍嘅感受啦。嗯我有少少感受嘅，其實我自己咧就一碌都冇嘅。係雖然我我喺即係如果你行動嗰啲各樣嗰啲可能唔計啦有有需要用到啦，但係自己我自己就冇買過嘅。係咁啊誒，咁但係如果嗱而家呢個冇咗自拍神棍啦，咁其實咧網上咧都有，就算一路好多人用自拍神棍，有時係唔記得帶或者點樣咧，都會用其他方法噶嘛。係咁我哋睇下有咩方法。 쓸까? 어, 중요한 건 네. 표정이 그립, 흐트러지지 않아야 한다는 거? 예, 그림이. 그거 어떻게 찍지, 이거? 어, 클릭이 안 될까요? 어, 왜 안 되지? 발가락, 발 뭐 터치하고 있어요 아, 야, 야. 아, 그러면 누르고 발가락 빨리 잡은 다음에 네. 타이머를 설 그럼 우리가 그렇게 하자. 오지 어, 씨. 아, 빼면 돼요. 아, 어, 찌내려.嗱，頭先嗰段片咧，本身冇諗住播咁長，日朗咧見到嗰條女，喂，究竟影唔影到？最尾嗰條女影唔影到？要睇埋啊，睇埋啊！即係所以話你有時啲索女做嘢真係做乜都得㗎啦，即係我只可以講你。 其實之前咧有有誒、呃我記得有幅相都瘋傳過嘅，係好似唔知係啲誒婚宴定咩咧，咁、我唔知係邊度國籍嘅人啦，香港人因為咩人真係唔知道啦。咁就誒攞、又係攞只腳去着晒婚宴嗰啲做姊妹啊之類嗰啲咁樣，跟住就喺喺張凳嗰度，跟住後邊咧有另外一個姊妹，跟住佢就坐喺張凳度，跟住就係、就係攞只腳就夾 Q 住個電話，跟住就影啦咁樣，就 exactly 好似頭先個狀況啦。咁頭先嗰條女好索啦，咁樣咁睇落去咁都冇咩問題啊，覺得咁樣咁， 而且都都要啲技巧喎。係啊，你隻腳要夠直啦，你筋骨要夠鬆啦。係啊，第一樣嘢啲筋要夠鬆，係我就真係做唔撚到啦。係即係我不瞞不不妨同大家講啊，我係企起身咧，跟住跟住踎誒誒，掂唔到腳尖掂唔到腳尖嘅。係我係企，如果企直嘅腳嘅話，真係非常係非常得。係同同埋埋好似頭先最尾睇到個肥男人，係啊，個個鄭鄭亨東嗰個應該嗰個係叫鄭亨敦啊，係應該搞笑藝人嚟嘅，搞笑藝人係啊韓國嘅著名搞笑藝人，係啦係啊，係啦得日朗識嘅啫呢度，咁咧 就咁咁咁咧就就見到個咁嘅狀況，咁咁其實我哋特別出咗個投票啦，咁啊俾大家玩下啦，今日有兩個投票嘅，橫掂大家放假得閒啊嘛，係咪先？聽到我哋節目嘅都都都得閒啦，都得閒啦。嗱，咁喺迪士尼唔可以用自拍神器，咁用咩方法自拍咧？咁選擇就係有用腳啦，好似頭先咁啦。第二咧就係用人肉自拍棍啊，即係人肉自拍棍咧。 太陽即係頭啱啱湯姆教法就係即場收個兵，即係係啊咁，你哋咪有人肉自拍跟住你棍咯搖你想去咩位就你跑去左邊，跑右邊，係啊撳掣，幫影係啦唔，係你記唔記得之前我哋咪講過單身物嘅？哦，去日本嗰個嗰個係啊又或者係嗰個就係正牌嘅人肉自拍棍咯，仲要貼錢俾你。嗰人肉自拍棍幾好啊？幾精叻啊！你講仲俾完講完錢埋俾埋錢你咁樣。係啦呢。個應該係冠軍。咁佢仲有 Blue Tap 萬用膠，咁即係話咧揾嚿揾啲個強強膠然之後黐喺埲牆度，咁係你就可以自拍啦。係。 另外咧仲呢個有啲難度。係啦，另外咧仲有叫同途人講聲唔該你，係啦係啦，咁就幫你自拍啦，係有心心喎呢個。咁但係咁呢個就唔係自拍啦，就係人哋幫你拍啦，咁咁都係自拍嘅方法啦，方法啦取代自拍嘅方法啦，拍到你哋啦。係啦，咁最後咧就係叫米奇老鼠幫我揸機啦，其實我點解點解一定係米奇老鼠？唐老鴨唔得嘅，唐老鴨臭檔啲嘅。都都一樣啦，高都當飛狗唔得嘅都當埋係嗰啲啦，我覺得高飛狗好啲。 點解？高飛高啲啊！唔係高，係第一高啲啦。高飛狗高啲係啊，阿柏人真係講得好。係除咗高啲之外，即係我覺得高飛狗比較比較和藹啲嘅。嗯咁唔比較係巴斯光和藹年啲識飛喎。巴斯光年，巴斯光年都諗得過咁樣。總之卡通人物啦，咁米奇老鼠係最代表性啦。如果喺迪士尼，唔係叫你同你一齊影相，叫你幫佢揸機啫。誒叫揸機啫咁樣咁其實你話喂誒，夠即係都有啲講法，喂，不如用嗰啲誒誒嗰啲飛而家嗰啲自 遙控直升機啊航拍器咧，係航拍器咧，不如用嗰啲啦，咁樣嗰啲吹我唔脹啦啩，咁樣。嗯，第 得唔得啊？你覺得？誒嗰嗰啲嗰啲咁咪就係見到你頭殼頂咯，即係係就影咗頭殼頂咯。就係呢樣嘢，你局限咗，你明唔明係自拍神棍嗰樣勁在勁在咧嗯，佢、就真係冇，因為其實咧，老實講，我自己咧就我其實我好欣賞咧第四個誒、呃、選項嘅，係向同人途人講聲唔該你嗯，喂、因為你其實你以前一路以嚟咧，你 即係尤其是冇直頭講到係冇相機未影未開始影到相嘅年代，係直頭講到嗰啲年代，嗯喂你要情侶拍又好，誒情侶大家拍照喺某個地方拍照又好，嗯或者你去誒誒嗰啲。 大 party 啊，咁成班人可能圍住又叫又叫人幫你，都係叫人幫你影嘅啫嘛，唔會係叫自己自己搞掂。我覺得自拍神棍呢個發明好確實係好，嗯非常好用。但係我覺得即係你變咗咧，你變咗你成日咧都自己搞掂啲嘢，嗯你明唔明啊？你可以你係其實可以同，而且咧少咗人與人之間嘅交流。誒依樣嘢我唔敢咁講，呢樣嘢真係太交，我講唔出口。跟住咧，跟住但係其實我想句主要想講係咩咧？係話誒 溝女嗰陣時，係溝女嗰陣時，嗯自拍神棍溝女，即係其嗱自拍神棍係咪可以攞嚟溝女咧？其實我覺得唔係好得嘅，嗯因為通常啲女中對好撚多要求。係變咗，你如果你以前嗰啲年代咧，即係我雖雖然得，我都有翻咁上下年紀啦，係咪先？咁我試過溝女嘅年代咧，影相都其中一個節目嚟嘅。係咁咧，譬如你誒、呃、帶去影相，或者你大家去玩，你特登拎埋碌腳架咧，嗯你係變到你見到成碌腳架喎。 一你知咩叫腳架？我知我知我知三腳架喎，係啊我知成碌腳架拎埋去一齊去行街，陪你去影相咧，係相傑冷靜啲。係你乜嘢啊？你 search 乜嘢？ 好騷擾啊！你咁接話做咗做咗一節目見到一紮女喺度，所以睇完頭先嗰條片之後，覺得嗰條自拍嗰條女好正，嗰個係跟住 Yes I 條慳喺度 search 相。唔係，我想講埋，即係好似頭先講我講條女啦，你你你幻想下溝嗰條咁嘅女幾索先得㗎，係咪先？咁你而家要去自己就攞誒攞自拍神棍去啫。我想話，譬如你溝嗰啲咁索嘅女，你拎埋碌個腳架，另外你表現到你誠意㗎嘛，你明唔明啊？嗯而且你 set 機各樣，你好似好有型咁，哇！識係喎 Christine 個 friend 係咁嘅喎。識好誒邊個？ 呢個大將軍啊，係啊即係好似識好多嘢咁樣啊嘛，係你好似識好多嘢，哇！屌，識我識上腳架都識喎，仲同你講又光圈又成咁，雖然你都最終都係惡土嘅咁樣，但係但係又同你講嗱咁樣，我哋聽影個景深好啲啊，咁各樣各樣咁樣，咁同你講晒啲咁嘅嘢咧，咁啲女多數唔識噶嘛，係咪先我唔認同呢個講法，因為你唔認同因為其實而家呢個年代咧係，你用嗰啲單鏡反光機嚟影相，其實已經好普及嘅一件事嚟噶嘛係。其實對於好多女嚟講咧，用識得用單反 嚟拍影影相嘅人咧，其實唔係一個好好一個好好好嘅技能嚟嘅，我明啊，唔係一個好勁嘅技能。我明啊，但係問題你一 set 埋腳架嗰係勁啊嘛，而家而家 set 腳架用單反影相有幾勁啊？唔勁噶啦，但勁啊但係但係你 set 到用自拍神棍可以影一影出一張靚嘅自拍相，其實呢一個技能係更加困難嘅。更加困難嘅其實係嘅，因為因為你個自拍棍，你又要你又要對個鏡，你你個角度要啱啦，然之後你個構圖，你個人個樣同埋你個背景，啊嗰嗰嗰嗰嗰 結合就要啱啦。係然之後你影嘅時候又唔可以影到支棍喎。係。咁其實你成個你好難影到支棍喎，其實好易嘅咩？好易嘅，有時呢啲角度你你你可能我咁都調教唔到啊！ 咁咁如果你如果咁啊低能噶啦，如果你嗱即係唔係如果你即係意思係知係好長用自拍神棍嗰啲好容易低能嘅。唔係啊你要你知太簡單啦，你你知係如果好長嘅話，你可以影到支棍噶嘛。係係係咁所以其實如果你係要用一用一個誒誒、嗯呃自拍成棍，可以影到一張構圖靚嘅相，其實好困難嘅一件事嚟㗎。所以咁同埋嗯同埋同埋其實誒、呃我我係覺得自拍成棍呢個發明係可以改進咗人類對於自拍上面呢一個嘅嘅技能㗎嘛。係改進咗自自自拍上面呢一個嘅嘅嘅嘅。咪要求技術多多技術高咗而家呢度要 求多多咯，係啊都唔以前夠白啊，成咁樣而家多多。以前以前以前就冇咁多啊嘛。以前你自拍嘅時候，你啊一定要係攞個相機，係啊然之後咁樣自拍㗎係嘛啊。然之後進或者化到用腳架咯，好似我嘅講法咯，嗯邊邊人或者自拍用腳或者你同架㗎人，或者你同途途人去講聲唔該你咯。自拍女仔自拍喎，女女仔自拍先啱， 女仔自拍，女仔自拍點會揾溝仔最撚好。女仔自拍點會揾唔該你揾人自拍攞幫我影張啊咁樣。咁我哋喺屋企影靚仔唔該你咁樣。當年通常啲阿嬸會咁講。當年係啲女仔影張自拍相、大頭相，咁影咁係影到啲角度啊、尖面啊啊，然之後大眼啊，跟住抌上 blog 嗰啲自拍相啊喎，你唔會揾人幫你影噶嘛，啊因為揾人幫你影係影唔到咁靚噶嘛。好啦，然之後嗰個進化嘅程度就係係即係用手機啦，用手機咁樣拎住咁自拍啦嗯，然之後但係你拎住手機影，咁但係你都係嗯嗰個角度都係有限噶嘛，都係有限嘅你你係咯，咁 嗯 但係去到今時今日，你有自拍神棍嘅時候，咁你無論你去到邊一度都好，唔咁而家冇咗自拍神棍，你係咪覺得好撲街咧？即係冇周身唔聚財咧？係我我覺得對於好多人即係嗱，而家就迪士尼開始禁啦。係咁你有先老實講，呢啲禁開有條路噶啦，好似係禁煙咁啫嘛，禁嚟禁去噶嘛會。係啊係啊咁你有可能其他地方都唔都唔俾攞棍噶咯喎。嗯係咁會唔會好唔自在咧？其實係其實係噶，因為你係令到好多中意自拍嘅人係係冇咗一個影相嘅樂趣啊嘛。冇咗因為影相因為其實因為其實你去旅行好 多對於好多人嚟講，你去旅行最重要嘅嘢就係你影相咯。係你可唔可以影到啲靚嘅相抌上 Facebook？呢一個先係最緊要噶嘛嗯嗯。嗯所以所以其實你冇得用自拍神機嘅時候，你就係少咗好多呢啲咁嘅樂趣咯係。好，我識啲女仔 friend，其實佢喺等相機嘅時候，咁佢佢佢等相機嘅時候玩個自拍棍，嗯係佢可以玩足玩玩足三四個鐘嘅喎，都冇問題喺機場嗰度玩喎。我我日朗，我有個問題想問下你，你有冇用美圖秀秀嘅咧？ 你識日朗自己有冇用美圖？我我我我覺得你對於自拍咁有研究，冇理由對美圖秀秀冇研究嘅。我我我有用過，但我冇用自己張相咯，我哦，用自己張相咁咯。你可能要睇翻 Darling 嘅，Darling 有有集節目係個專講美圖秀秀嘅，幾好睇嘅嗰集，我有睇下。我我感受到代溝。你感受到代溝啊？得日朗講講到咁興奮，我同你係冇乜反應。唔係你你對於自拍神棍點咧？你覺得點啊？係咪係咪好有用咧？冇唔係主要行動上我啱講，我覺得閃得少 咗，其實明明講聲就得嘅啫，叫人幫你影咪得咯。係咁樣即場收兵都好啊，做乜要自己點唔係你自拍同人哋幫你影唔一樣咧。其實係唔一樣嘅。唔係你老實嗰擺嗰啲講 pose 尷尬啊嘛，人哋幫你影。係係啊擺啲 pose 擺得唔夠放啊嘛。好似啲咁樣，嗰啲咁樣。同埋同埋你冇得對，你冇得睇住自己個樣係喺最靚最最好嘅狀態情況之下撳嗰一刻，嗰撳嗰塊門係，嘛同埋你可以試好多次。啊如果你譬如叫個叫啲人啊幫你影相，跟住你就話： 哎呀唔好意思，你攞出嚟啫，頭先嗰度唔得。跟住你而家睇得噶嘛，係咪即時可以睇噶嘛？係啊一睇翻，跟住之後咧就， 哎，可唔可以喂，影咗張影一張啊？誒誒鬆誒喐咗，再影多張。喂，如果你預咗我呢呢，啲真係，我呢個頭三張，我見你索我都算數。如果唔索我走開，見你索我都算數啊。跟住，屌你仲嚟做乜撚嘢啊？咁樣，你你係咪啲？你係咪俾電話我先？咁嗯我先我同佢交易啊！你要要變成係咁噶咯喎，係咪先？咁所以可能即係自拍神棍就解決好多嘢啦，係啊同埋你即係啲索女自己 自己影相就影得好 high 係啦啊，。即係對於商機嚟講都係一個好重要嘅嘢啦。係啊，亦都即即係相結去搜尋圖片嗰陣時都好中意睇啲自拍係相啊嘛，係咪即先係選擇都多咗係啊，啦。頭先見到對於咁用家嚟講，選擇都多咗啦。咁睇下聽眾啦，睇下聽眾覺得啊，或者觀眾啦，究竟覺得呢個自拍神棍啦，我哋今日第二次出投票，好耐未試過咯，以前即係試過四節都係投票啦，四節都投票咩試過啦，試過。某一個星期四嘅時候。你記得你記唔記得嗰四個投票係咩？唔記得唔記得啊！通常我啲投票都廢嘅，出咁多。 咁我睇下呢個投票誒、大家認為點啦 End 咗佢先係 end 咗佢先啦，end 緊㗎啦，相傑係嘛？end 咗啦，end 咗啦咩？啊，見到啦，見到啦。投票結果咧就係叫米奇老鼠幫你影啊，係佔咗三十四點七八個 percent 嘅。第二位就係向途人講要強調翻個票數啊但係唔該你啊，係有三十三十點四三個 percent 係。第三位咧就係用人肉自拍棍，就係廿一點七四 percent 嗯。最後咧就係用腳啊，得十三個 percent 嘅啫。 哦，用腳即係大家都覺得即係啲筋唔夠鬆，係啊，用腳唔得，唔得。係仲唔會鬆下筋啊！大家鬆筋真係好重要啊！ 唔係咁，你條街度點樣除鞋啫，大佬？唔係你鬆筋，屌怕咩啫？有時呢啲而家而家香港你最興着涼鞋噶嘛？一係你你喺迪士尼度晒 bra 都得。係咪先？係咪先不過算啦，我哋都做翻一個有有文文明嘅香港人，係咪先？做翻一個真正嘅香港人，唔好唔係真係好咁撚多呢啲無鳩聊嘢。好啦，我哋去灣仔啊。你要去灣仔啦？要去灣仔啦趕住去喎，十點三十六分啊，係咪？係啊唉死我又趕住。 拉嘢呢度，拉嘢呢，哎呀咁樣，哎佢啊，算啦呢啲嘢都係冇冇喺咪前講咁樣。好啦，今日咧嘅七月一號。 大香港早晨嘅時段又到咁上下啦，咁係樣今晚咧就應該咧都會照常咧就播放熱血政治嘅。係咁如果有咩突發嚟講咧，咁我睇下可唔可以播放到啦。咁嗯我相信咧，就算真係假設啊有突發咧，可能我哋死都死翻碌自拍神棍出嚟咧，就做 live 嘅咁樣。咁啊睇下一個咩狀況啦，我估都冇咩嘢㗎啦咁樣。咁啊今日嘅節目時間係咁多先啦，係嘛？係今晚再見啊！好，今晚再見。或者咁啊或者晏晝見啦晏晝見啦，或者晏晝見啦，係啦。如果你想但冇乜事，介入冇乜事唔使見噶啦。啊！喺晏晝你你 唔好攞啲熱血時報嘅就得啦。如果你係我哋聽眾，係啊係你話攞嚟俾人都 OK，就唔係話真係唔俾你咁樣。咁同埋有一點就係誒，如果你夠姜拎住份《蘋果日報》走過嚟咧，就一定唔會收你 Blacklist 嘅。嚟 Blacklist 幾撚住啊你可能又好啦，係啊，係咁先，拜拜。拜。